God next fighter in his beat Pabuta na, pabuta na, pabuta na, pabuta na Papuntahan ako sa lagi nating tagpuan Tatakot mo munang ipabukas Pabuta na, pabuta na, papunta na, papunta na Sulitin natin ang ibinigay sa atin na oras Kami ng oras sa nating iposas Pabuta na, lagi mo ko tinitext Ubus na yung load ko kakatawag Ubus na yung data kakanit Ngayon hindi mo ko mapapapahig Na ganito na lang Asan ka na ba? Magkita na tayo kasi nalam mo na Handa ako tumayo kahit na malayo Basta makita lang kita yun na mahalaga Oh, handa akong magkatid At handa akong magsundo Kahit na wala ng kapalit kahit na halik mo lang na dito ka sa tabi ko Pagtagpuwi ng positibo at negatibo sa gitna Doon mo malalaman lahat ay mahalaga Teka nakabihis ka na ba? Huwag ka na magpaganda Gusto ko lang malaman kung handa At ako'y papunta na Papunta na Papunta na Papunta na Papuntahan ako sa lagi nating tagpuan Tatakot mo munang ipabukas Papunta na Papunta na Papunta na Papunta na Sulitin natin ang ibinigay sa atin na oras Kami ng oras sa nating iposas Di na Balusot kung bakit di makakapunta Kahit nasaan basta andun ka Puso ko'y kumakabog na Alam natin na kailangan mo nang sasalo sa iyo Kung ikay matutumba Kahit pa ilan na kilometro Handa akong mamasahe Kahit pa matraffic Akilala ka rin Ayoko na na mag-isa lang ako dito sa amin Gusto kitang makita kasi naman laging tinitiis mo ako sa mga days I can see you Suot-suot yung t-shirt mo na beige Tapos see-through Alam mong ikaw ang paborito Marami lagi space sa akin phone para i-save mga alam mong hindi sapat ang himla lang init mo sa akin iparamdam Dahil namimiss na nga kita na sobra Chance mapuna na pagkukulang Wag nang ipalagpas Handa akong magkatid At handa akong magsundo Kahit na wala ng kapalit kahit na halik mo lamad na dito ka sa tabi ko Pagtagpuwi na positibo at negatibo sa gitna Doon mo malalaman lahat ay mahalaga Teka nakabihis ka na ba? Huwag ka na magpaganda Gusto ko lang malaman kung handa At ako'y papunta na Papunta na Papunta na Papunta na Papuntahan ako sa lagi nating tagpuan Tatakot na munang ipabukas Papunta na Papunta na Papunta na Papunta na Sulitin natin ang ibinigay sa atin na oras Kami ng oras na nating iposas Papunta Paabutan na, paabutan na, paabutan na Papuntahan ako sa lagi nating tagpuan Tatakot mo ng ipabukas Paabutan na, paabutan na, paabutan na, paabutan na Sulitin natin ang ibinigay sa atin na oras Kami ng oras na nating iposas Paabutan na,